Tawa kah kapitulo. Abraham Brahampa kumpiakuskang manta. Imatatak tarerurja ñawpa jabulunchik Abraham ha. Imapas ruras kallanwan Abraham ta Dios chaskiptinga. Alabakung mancha karja. Ichaka mana Dios pajaylan picho. Bibliapas paimantaja kainatamnin. Dios man inispallam Abraham ha. Mana uchayuqpaqña chaskisqa karqa, nispa. Llamkaqa taguntam chaskin. Manam regalota hinachu, aswanja llamkasqanmantam. Pipas mana allin kaqtam mana rurachkaspan, Diosman iñikuptinqa mana uchayuqpaqñam chaskin. Iniptillankum, uchasapakunatapas Diosqa chaskin mana uchayuqpaqña. Imatapas mana rurachkaptillanmi, mana uchayuqpaqña Diosqa chaskin runapakusikusqan mantam Davidpas nirhan. Mayna kusisqam, manakasukusqan manta Dios papampachaykusqan runaha. Mayna kusisqam, kunapas Dios papakaykullasqan runaha. Mayna kusisqam, mana huchalikuqpaqña Señor pahapisqan runaha. Hinaptinqa chayna kusisqaqa kanku, señalasqa judiokunallachu, ichawakin mana señalasqakunapiwanchu, PAS Abrahampas iñisqanraykulla mana huchayuqpaqña Dios pachasquisqan Abraham Haykaptaq chayqa karqa, Abrahamtaqa Chikuptinchu, judiohina señalachikuptinchu, PAIJA señala MANARACH Chay manaraq ABRAHAM Chaymantañam señala señalachikurqa, raiko mana huchayuqpaqña Dios Pachaskishan kasqanta hawachikunanpaq. Chayna Chaynapima Abrahamqa rikurirun mana señalachiku llapayan iñikkunapapas taitan. Chayna iñikuptillankum paykunatapas mana uchayuqpaqña Dios hachaskin. Ari, Abrahamqa señalasqa judiokunapapas taitan ma, ichaqa pay hina iñikkunallapam. Chaymi kuna hina iñikkunaqa, hatichkanku Abrahampa manaraq señalasqa kaspa iñisqanta. Diospa promesantaja iñikuspalla chaskisqanchikmanta. Abraham Abrahammanmi mira inin kunamanguan prometerja, kay pachata erenciata hina chaskinankopaq. Ichaqa kay promesataqa jorja, manam kamachikuykunata kasukuptincho, aswanja iñikuptillanmi, mana uchayuqpaqña chaskerqa. Kamachikuykunata kasukuqkunalla erenciata chaskiptinqa, Yang mang inikuyha. Hinaptinga, Dios pa manaj papromisampas manachbaling mangñachu. Kamachikuy kunaha kastigullata maapamung manakasukuptinko. Manachpipas huchayokchu kangman kamachikuy kuna manakaptinga. Chaymi iniptillan promisantapas Dios Abraham manjorga, regalota hina. Chaynapi llapayan mirainin kunapagpas chihapuni, chay promesa kanampag. Kaytaqa chikani, manam kamachikuykuna kasukuqkunallapaq, chay promesa kasqantachu, aswanja Abraham hinallapayan iñiqkunapas kasqantam. Chaynapim Abrahamqa rikurerun llapallanchikpa taytanchik hinaña. Dios Diosmi kaynata nin. Miraynikunatam achka nacionman mantikrasah, nispa. Chaypi confiacuspam Abraham suyarja. Dios mi, kawsarichinmi, Inaspam rimang imapas manaraq kaqkunamanta ña kachkasqanman ñapas hina. Churiyqa manam kanmanchunichkaspapas, Abrahamqa Diospa prometisqanpi confiacuspam, churinkananta suyarqa. Dios Diospa nisqanman hina Abraham, achkallaña runakunapa abuelon karqa. Diosqa kaynatam nerqa. Wakna manayupay atinam kanja miraynikikuna. Nispa. Abraham yaqa pacha watayuqña kachkaspam, mana churiyo wañusqa hinaña karqa. Chaynataqmi warmin sarapas, kulluqtaq karja Chayna papas, Abraham mi korja mana hukman yaruspa. Mana punim pa prometikus prometikusqampi confiakuspam, aswantaraj kalpanchakuspa tayo paicharja Chikantapas mana hukman yarhachu inaspam nikorha. Dios hallumpay ati iniyokmi, chaymi prometikus jantaja complinja, nispa. Chaymi Abrahamja, mana uchayokpagña chaskisja karja. Chaynata Biblia nisqanman hinaja, manam Abraham llatachu Diosqa chaskerja, aswanja ñuqanchiktawanmi. Señor ninchik Jesús kawsarichik Diosman iñikuptillanchikmi, pay mana uchayokpagña chaskiwanchik. Dios pamonaskang manginatakme Jesus pasuchanchikunaraiko huañupuaspanchi kawsarimorja. Chaynapi manauchayok hina Dios pachaskisqankananchikpaq.